Hindi lahat ng nagpapakita at nagpaparamdam na gusto kanila ay may magandang intensyon. Dahil ang iba ay paglalaro lamang ng damdamin ng totoong pakay. Kaya dapat na alam natin kung paano ang maging mapanuri sa mga taong nakapaligid sa atin. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga ka-online natin na nakikinig ngayon. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Eileen 25 years old at nagtatrabaho bilang subject matter expert sa isang insurance company dito sa Pasay. Ito ko lang na-discover ang iyong programa nang minsang makasakay ako sa van at saktong nasa madramang parte ang sulat na iyong binabasa. Nalaman ko na sa YouTube pala nakikinig si kuya. Munti ko nang hindi mapigilan ang sarili ko na maiyak habang nakikinig dahil talaga namang nakakayak ang kwento ng letter sender po ninyo. Mula nga noon ay palagi na ako nakikinig ng inyong programa at hindi ko naisip na darating ang araw na ako rin pala ay gagawa ng sulat para magbahagi ng kwento sa inyo. Papadudot limang taon na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Limang taon na rin akong single. Kaya hindi maiwasan ang tuksohin ako ng mga kaibigan ko kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin akong boyfriend. Ang totoo kahit naman ako minsan ay napapatanong din. Bakit nga ba wala pa rin akong boyfriend? Hindi naman ako pangit at may regular pang trabaho. Ang sabi nga nila ay malaki ang pagkakahawig ko kay Katrina Halili. Mahilig din akong magayos ng mukha at buho kapag pumapasok sa opisina. At isa pa ay hindi rin naman ako pihikan. Sadyang hindi lang talaga siguro ako pansinin o ligawin ng mga lalaki. Hanggang sa makilala ko si Enrique, ang bagong assistant supervisor sa opisina namin. Batangkad siya medyo maganda ang pangangatawan at singkitin ang mga mata. Napansin ko kaagad siya kasi yung itsura niya talaga yung mga tipo ko ng lalaki. At hindi ko alam kung nararamdaman niya ba yon o nagkataon lang na bigla na lamang siyang gumawa ng paraan para mapalapit sa akin. Anong paraan? Minsan kasi kaming nagkasabay na kumuha ng kape sa pantry. Mula noon ay palagi na kaming sabay na nagko-coffee break at lunch break. Madalas niya rin akong dalhan ng kape sa station ko at inihintay ako na mag-lunch break. Kahit medyo huli ang schedule ko sa kanya, hanggang pati sa pag-out sa trabaho ay sinabayan niya rin ako o Papa Dudut. Eileen, bakit hindi pa nakahanda ang gamit mo? Hindi ba out ka na rin sa ganitong oras? Nagtatakang tanong ni Enrique nang makalapit sa workstation ko. Kagaya nga ng dati ay sabay dapat kaming uuwi. Dapat oo kaya lang eto natambakan ng trabaho. Sagot ko. Sayang naman, may nakita kasi akong bagong bukas na restaurant dyan sa malapit. Yayain sana kitang mag-early dinner tayo ngayon. Wika niya. Um, ganun ba? Sayang nga, next time na lang siguro. Sagot ko naman. Pero kailangan mo ba talagang tapusin yan ngayon? Baka naman pwede pang ihabol na lang sa lunes yan. Tara, out na tayo. Libre kita kapag sinamahan mo ko ngayon doon. Pangungulit pa niya. Um, ano kasi eh, Medyo nahihirapang sagot ko kasi marami pa talaga kaming kailangan na tapusin noon. Ang dami talaga nitong report, hindi ko kakayanin tapusin to na mag-isa lang. Pagpaparinig naman ang katabi kong si Jessica. Natawa na lamang ako sa tinuran niyang yon kasi kaming dalawa ang naka-assign sa mga report na dapat matapos. Ayun nga Enrique, sorry pero kailangan ko talaga mag-overtime ngayon. Week ako pa sa kanya. Ganun ba? Um, ganito na lang. Hintay na lang kita sa pantry. Text mo na lamang ako or daanan mo ako doon kapag tapos ka na sa ginagawa mo dito. Tapos eh sabay tayo mag-dinner sa sinasabi kong restaurant. Don't worry, libre ko pa rin game. Tanong pa niya. Okay lang naman kaya lang eh hindi ko kasi alam kung anong oras pa kami matatapos dito. May pag-aalinlangan na sabi ko. Ayos lang yan. Willing to wait naman ako. Saka iahatid naman kita sa inyo pagkatapos nating mag-dinner. Basta nasa pantry lang ako ha. Hintayin kita doon, bye. Paalam niya bago lumabas ng opisina. Next naman, may taga libre na ng dinner tapos may tagahatid pa pa uwi. Hindi ba talaga nanliligaw sa iyo yan? Tanong ni Jessica. Hindi nga Jessica, saka ilang beses mo na yung tinatanong sa akin di ba? Natatawa ang sagot ko sa kanya. Hindi talaga. Kahit palagi niyang sinasabayan na kumain. Pumasok dito sa opisina tapos may paghahatid pa sa iyo sa apartment mo. So kung hindi siya nandiligaw, anong tawag sa ginagawa niya? Nagpapakajulalay peg? Ganern? Pag-uusisa niya. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Magtrabaho na nga lang tayo para matapos na natin to. Napapailing na wika ko. Papadudod sa totoo lang ay hindi ko naman masisisi si Jessica kung isipin niya na nanliligaw na nga si Enrique sa akin. Ilang buwan pa lang kasi siya sa opisina ay panay na ang lapit niya sa akin na parang palagi na lang nagpapakyut. Minsan nga ay gusto ko na talagang i-assume na may gusto siya sa akin kaya lang ay pinipigilan ko ang sarili ko. Kahit marami talaga siyang mga bagay na ginagawa para sa akin, kagaya ng pagdadala ng kape sa station ko pagdaan sa akin para yayain ako na mag-lunch. Paghihintay sa akin na makapag-out kahit palagi ako naka-overtime at kung ano-ano pa. Wala naman kasi siyang kahit na anong sinasabi tungkol sa nararamdaman niya. Kaya ayokong pangunahan ang mga ginagawa niya. Baka kasi wala naman talaga yon. At isa pa ay eh, baka rin maudlot ang kung anuman ang gusto niyang gawing diskarte sa akin. Papadudot habang tumatagal ay mas lalo kaming nagiging close ni Enrique. Mas nagiging ma-effort kasi siya sa paglapit-lapit niya sa akin. Madalas na rin tuloy kaming tinutukso ni Jessica na hindi ko talaga maiwasan. At dahil nga mas naging ma-effort siya, gusto ko nang i-assume na nanliligaw na talaga siya sa akin kahit na wala pa man siyang sinasabi. Meron naman kasi talagang lalaki na hindi nagpapaalam na manliligaw hindi ba? Yung dumediretso na kagad ng effort para magustuhan siya ng babaeng mahal niya. Pero hindi pa rin ako sigurado kung ganun ngang klase ng lalaki si Enrique o baka naman nakikipagkaibigan lang talaga siya sa akin. Uy girl, anong sinesenti-senti mo dyan at nag-iisa ka dyan sa sulok? Tara dun sa table ng mga kaopisina natin. Party-party tayo. Ang yaya sa akin ni Jessica. Nasa restobar kasi kami noon kasama ang iba pa naming mga katrabaho. Medyo mauso kasi doon dahil sa mga naninigarilyo nating office mate. Kaya lumayo muna ako ng konti. Alam mo naman kasing mabilis lang talagang akong maubo sa mga ganyang usok. Sagot ko sa kanya. Sabi ko nga eh, o eto, inumin mo na lang tong alak na dala ko para naman na ah, ma-enjoy mo kahit papaano ang pa-birthday party ni madam dito sa resto bar. Alok niya sa akin. Jessica, alam mo namang hindi ako umiinom. Kaagad natanggi ko. Konti lang naman yan girl. Muling alok niya. Sorry pero pas talaga. Tanggi ko pa. Eileen, kanina pa kitang hinahanap. Nandito ka lang pala. Eto oh. Dinalhan kita ng maiinom. Wika ni Enrique nang makalapit sa amin. Naku Enrique, sorry ka pero tatanggihan niya ni Eileen. Good girl kasi ang friend ko. Singit naman ni Jessica. Uy tumahimik ka nga dyan Jessica para kang sira. Pero Enrique tama si Jessica. Hindi kasi talaga ako umiinom. Baling ko kay Enrique. Hala sayang naman. Minsan lang to kaya kailangan sulitin na natin. Nakita ko pa naman kung gaano ka nahirapan sa trabaho kaya dapat eh sinusulit mo talaga ang mga ganitong pagkakataon at ang alak ang pinakabida sa gabi na ito na dapat hindi natin pinapalampas. Ang sabi pa niya. Sorry pero madali kasi ako malasing. Kaya hindi talaga ako umiinom ng alak lalo na kapag wala ako sa bahay. Mahirap na kasi baka dito pa ako malasing. Ako lang din ang mahihirapang umuwi. Muling tanggi ko. Sino ba namang may sabi na hahayaan kitang umuwi ng lasing at mag-isa? Siyempre kasama mo ako no? Iahatid kita hanggang sa apartment mo. Wika ni Enrique. Ayun naman pala, medyo lalay ka na este, may maghahatid na pala sa'yo mamaya kaya go na girl. Inawin mo na yung alak na dala ni Enrique, ang singit naman ni Jessica. Don't worry, maingat ako mag-drive kahit medyo nakakainom. Isa pa eh, alam mo naman na kapag kasama kita, mas nagiging maingat ako kasi ayoko nang nasasaktan ka. Pambobola pa niya sa akin. At doon na nga ako bumigay at napainom ng baso ng alak na hawak niya. Papadudot hindi ako malakas uminom ng alak dahil madali akong malasing. At walang sino man ang nakakakonvince sa akin na uminom sa isang party. Wala. Wala talaga. Si Enrique lang. Ewan ko ba kung bakit parang ang hirap-hirap tanggihan kapag si Enrique na ang nagre-request. Siguro yung malakas lang talaga ang convincing power niya at magaling siyang magpa-cute. Nang gabi na yon ay naka ilang baso rin ako ng alak kaya kagad akong nalasing kagaya ng inaasahan ko. Ni hindi ko na nga matandaan kung paano nangyari na nagising na lamang ako na nasa loob ng sasakyan ni Enrique at nasa tapat na kami ng apartment ko. Madalas niya na akong iniahatid doon kaya alam na niya ang direksyon. Mabuti na lang at medyo nabawasan ang pagkakalasing ko nang gisingin ako ni Enrique para sabihin na nasa tapat na kami ng apartment ko papadudot. At dahil wala namang kaming pasok sa trabaho kinabukasan ay niyaya ko na siyang magkape sa loob. Madaling araw na rin kasi at alam kong medyo malayo din ang dinadrive niya para maihatid ako. Masayang kausap si Enrique papadudot. Masarap siyang kasama ka, kaya kahit inabot na kami ng umaga habang nagkukwentuhan at nagkakape ay sobrang na-enjoy ko ang oras na kasama ko siya. Papadudot halos araw-araw na nga kaming magkasama ni Enrique, hindi lang sa trabaho kung hindi pati na rin sa mga oras na wala kami sa opisina. Madalas kasi kapag weekend ay lumalabas kami para mamasyal. O kaya ay pumupunta siya sa apartment ko para mag movie marathon kami sa buong maghapon. Ilang buwan na kaming ganoon pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano nga ba talaga ang estado ng pagkakaibigan namin. Kung bakit niya ba ginagawa ang lahat ng yon. Kung may ibang kahulugan ba talaga ang lahat papadudot. O pakikipagkaibigan lang talaga ang gusto niya sa akin. Sa totoo lang kasi papadudot habang tumatagal na nagkakasama kaming dalawa ay mas lumalalim ang kung ano man ang nararamdaman ko sa kanya. Oo, sa tingin ko gusto ko na si Enrique kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sigurado kung pareho ba kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Hindi ba talaga ako pwedeng sumama sa inyo ni Jessica? Manood ng sine mamaya pagkatapos ninyong mag-lunch? Tanong ni Enrique na noon ay kausap ko sa cellphone. Hindi eh. Alam mo naman yun si Jessica. Gusto niya na isang beses sa dalawang linggo ay naso solo niya ako. Sagot ko habang naghihintay kay Jessica sa loob ng isang fast food chain. Sana pala iniaya na lang kitang mag-breakfast kanina. Sobrang boring naman tuloy ng Sabado ko ngayon. Um, ganito na lang. Hindi naman siguro kayo aabutin ng gabi hindi ba? Pupunta na lang ako sa apartment mo mamayang gabi. Suhestyon niya. Ha? Eh ano namang gagawin mo sa apartment ko mamaya? Tanong ko. Um ano, tatambay ulit. Tapos eh manonood tayo ng movie. May bago kong download dito. Sigurado akong magugustuhan mo. Huwag ka magalala. May dala na rin akong pagkain mamaya. O ano, game ka na ba? Wika niya. Ayoko sanang pumayag noon pero sa huli pinagbigyan ko na rin siya sa gusto niya at tuwang-tuwa siya na nagpaalam sa akin sa tawag. So kumusta naman ang paglalandian ninyo ng boyfriend mo over the phone? Tanong ni Jessica nang makarating na sa meeting place namin. Naabutan pa kasi niya ako nakausap si Enrique. Hindi kami naglalandian no at mas lalong hindi ko boyfriend si Enrique. Ang wika ko naman. Alam mo ang lakas ninyong maka-showbiz na dalawa. Hindi kayo magjowa pero palagi kayong magkasama. Palagi pang magkatawagan. So ano palang tawag sa ginagawa ninyo? Jowa-jowaan challenge? Tanong pa niya. Alam mo Jessica, ang dami mo palang palaging sinasabi. Pero sige na nga aaminin ko na. Sa totoo lang, hindi ko na rin sigurado eh. Ayoko namang mag-assume kasi bukod sa mga sweet gestures na ipinapakita o ginagawa niya sa akin, wala naman siyang ibang sinasabi. Alam ko sa panahon ngayon di na uso yung magpapaalam pa bago manligaw pero ano ba naman yung sabihin niya sa akin na gusto niya ako kaya kaya niya ginagawa ang bagay na yun hindi ba? pagkukwento ko sa kanya. O di ikaw ang magsabi sa kanya na gusto mo siya, kaagad namang suhestyon niya. Ala eh bakit naman ako pa? Tanong ko. Kasi may mga lalaki talaga na hindi ma-express ng feelings through words kaya dinadaan na lang nila through actions. Kaya kung naguguluhan ka na talaga pero nararamdaman mo naman na gusto ka talaga niya, eh go girl, ikaw na mag-clear kung ano ba kayong dalawa. Ikaw na ang mag-confess ng feelings mo sa kanya. Sagot niya. Okay lang ba yun kahit ako yung babae? Muling tanong ko pa. Sinasabi mo nga hindi ba na hindi na uso sa mga lalaki yung nagpapaalam na manliligaw? At hindi na rin uso sa mga babae na nagpapaka Maria Clara sa paghihintay. na sabihan sila ng I love you ng lalaking mahal nila. Saka wala namang mawawala eh. Ipapaalam mo lang ang feelings mo para sa kanya. Para magkaliwanagan na rin kayo kung ano ba talaga kayo para sa isa't isa hindi ba? Tugon naman ni Jessica. Papadudot hindi naman talaga ako atat na atat na magkaroon ng boyfriend. Sadyang nahihirapan lang talaga ako sa mga sweet gestures na ipinapakita at ginagawa ni Enrique para sa akin. At kahit gaano ko kagusto, napigilan ang kung anuman ang nararamdaman ko para sa kanya – wala, hindi ko na talaga kaya. Si Enrique kasi yung tipo ng lalaki na maalaga at clingy. Malambing siya kahit sa harap ng maraming tao. Marami na nga sa mga kaopisina namin ang nag-akala na may relasyon na talaga kaming dalawa. At sa tuwing tatanungin nila ako, mga iling at matamis ng ngiti lang ang isinasagot ko sa kanila. Kasunod ang mga salitang magkaibigan lang talaga kami. Yun naman kasi talaga ang totoo. Kahit gaano siya ka-sweet sa akin ay wala naman siyang binabanggit tungkol sa nararamdaman niya kaya ang hirap-hirap niyang basahin. Pero naisip ko na baka tama si Jessica na si Enrique. Yung tipo ng lalaki na hindi expressive sa kanyang feelings gamit ang mga salita. Kaya pinaparamdam na lang niya sa akin na gusto niya ako kahit na hindi niya pa sinasabi. Pero dahil sa babae pa rin ako ay gusto ko pa rin na sana ay magkaroon kami ng label o maging malinaw ang kung ano paman ang namamagitan sa aming dalawa. Ilang beses ko na rin po itong pinag-isipan papadudot at alam ko na hinding hindi ako matatahimik hanggat hindi ko naririnig mula kay Enrique ang mga salita na gusto niya rin ako matagal na. Eileen, ang sarap nitong niluto mo na afritada, wika ni Enrique habang ngumunguya. Nandun siya noon sa apartment ko at sabay kaming nag-dinner. Talaga? Buti naman at nagustuhan mo. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakapagluto. Kapag kasi pumupunta ka dito, palagi ka nang may dalang pagkain o kaya ay nagpapa-order ka naman ng pizza, ang wika ko. Siyempre no, ayoko naman yatang magutom ka. Baka mamayat ka't awayin pa ako ni Jessica. Bakit pala hindi ka pa kumakain? Mauubusan na kita ng ulam, sige ka. Natatawang anyaya niya sa akin. Ayos lang, para sa'yo naman talaga itong niluto ko eh, sagot ko. Ako pala yung gusto mong patabain eh. Pero alam mo, mas okay pala yung ganito. Yung hindi na ako bibili ng pagkain. Ipagluluto mo na lang ako kapag pupunta ako dito sa apartment mo, ang wika ni Enrique. At nawili ka naman, natatawang komento ko. Siyempre, minsan lang kumakatikim ng masarap na lutong bahay no? Kapatid ko lang kasi ang kasama ko sa bahay tapos eh lalaki din yon. Kaya pareho kaming tamad magluto. Huwag kang mag-alala. Ako ang mamimili ng mga ingredients. Ang gagawin mo lang, magluluto para sa food trip natin. Natatawang wika niya rin. Wow, talagang may plano ka na kaagad sa mga susunod na araw ng pagtambay mo dito ah. Sa ating dalawa ba eh anong plano mo Enrique? Biglang medyo seryosong tanong ko. Ah, uh, ano yon? Pagbabalik tanong niya. Ang sabi ko, anong plano mo sa ating dalawa? Ulit ko. Sorry, hindi ko talaga nagigets. Alam ang ibig mong sabihin. Saka bakit bigla ka nalang nagiging seryoso dyan? Pilit ang iting tanong niya. Enrique gusto kita. Diretsong sagot ko. Saglit siyang natahimik na tila nangangapa nang isa sagot sa akin. Um, thank you kasi sinasabi mo yon. Na-appreciate ko. Tumatangong wika niya. You're welcome. Mm, sorry ha. Hindi ko na napigilan na itago yung feelings ko para sa'yo. Ang wika ko. Wala yun, ayos lang. Saka normal naman yon. Normal na nagkakagusto ang isang babae sa isang lalaki. Sagot niya. Eh ikaw ba? Ano bang nararamdaman mo para sa akin? Gusto mo rin ba ako? Muli pang tanong ko. Parang lumalalim na pala ang gabi. Kailangan ko nang umalis Eileen. Biglang paalam niya sa akin. Papadudot hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay may mali sa ginawa ko ng gabi na yon. May mali sa nangyari. O siguro iba lang ang inaasahan ko na sasabihin niya. Iba ang hinihiling ko na mangyari. Nang tumayo si Enrique mula sa kinakaupuan niya at tumalik sa akin bago umalis ay naiwan ako na saglit na nakatulala. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang mga luha ko na kumawala mula sa mga mata ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang nasasaktan ako. Kahit na wala namang masakit na salitang binitawan si Enrique. Pero wala rin siyang kahit na anong matatamis na salitang itinagon sa akin. Wala na kahit na ano. Papadudot ang sabi ni Enrique bago siya umalis ay itetext niya na lamang ako. Pero kagaya na nangyari noong sabihin ko sa kanya na gusto ko siya. Ay eh wala akong kahit na anong text message o tawag na natanggap mula sa kanya. Wala na yung mga message na salamat sa masayang gabi. Sana nag-enjoy ka rin kasama ako kanina. Ulitin natin yung food trip natin at nami-miss na kaagad kita Eileen. See you bukas. Wala na yung matatamis na text message niya na palagi kong natatanggap noon mula sa kanya. At hindi ko alam kung tama rin ba ang naisip ko na magsisimula na siyang mawala sa buhay ko. Pero sana'y hindi dahil ayoko pa. Hindi ko kaya dahil mahal ko na si Enrique papadudot. Papadudot mula nang magtapat ako kay Enrique tungkol sa nararamdaman ko ay biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Sa tuwing nasa opisina kami ay hindi na siya nagdadala ng pagkain o kape sa station ko. Hindi na rin niya ako niyayayang mag coffee break o mag lunch break. At hindi niya na hinihintay na matapos ang shift ko sa trabaho. Palagi na siyang nauunang umuwi sa akin nang hindi nagpapaalam. Alam ko naman na hindi niya responsibilidad na sabihin sa akin ang bawat kilos niya pero sana ay hindi niya ako sinanay noon. Para sana hindi ako nahihirapan sa ngayon. Ilang araw pa ang lumipas ay nagkaroon kami ng bagong kaopisina si Trina. Nasa parehong account nila si Enrique kaya nalaman ko na siya rin ang nag-train kay Trina. Pero hindi lang yon ang napansin ko at nakita ko na madalas silang sabay na kumakain kapag lunch break at sabay na nagme-merienda kapag coffee break. Minsan ko na rin nakita na dinadalhan niya ng pagkain si Trina sa lamesa nito. Mga bagay na dati-rate ay sa akin lang niya ginagawa. Oo wala kaming relasyon ni Enrique. Wala kaming naging relasyon pero hindi ko pa rin maiwasan na magselos at masaktan. Lalo na sa tuwing nakikita ko na ginagawa niya kay Trina ang mga sweet gestures na ginagawa niya sa akin noon. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na gumawa ng paraan para muling mapalapit kay Enrique. Oy Enrique, nandito ka pala sa opisina. Medyo late na. Hindi ka ba pupunta sa padespedida party ng operation manager natin? Tanong ko kay Enrique nang makalapit ako sa kanya. Ngayon na ba yun? Akala ko sa isang linggo pa ang alis ni Sir Matt. Nagtatakang wika niya habang nakatingin lang sa computer na kaharap niya. Oo pero in advance nila ang despedida party. Nandun na nga si na Jessica eh, naiwan lang ako kasi may tinatapos pa akong report kanina pero Papunta na rin ako doon. Ano, sabay na tayo? Anyaya ko sa kanya. Baka hindi na lang siguro ako pupunta. Medyo tambak kasi ako ng trabaho ngayon. Malamig na tugon niya. Ala sayang naman. Pumunta na tayo. Doon lang naman yon sa dating resto bar na pinuntahan natin. Malapit lang yon dito. Ang wika ko pa. Wala rin ako sa mood eh. Gusto kong dumiretso ng bahay pagka-out ko mamaya. Tanggi niya. Pero sayang pa rin yung padespedida party na yon. Isa kaya si Matt sa mga nagpapahirap sa atin dito sa opisina. Kaya halika na, pumunta na tayo. Pangungulit ko pa sa kanya. Wala nga ako sa mood. Sa kapagod talaga ako, gusto kong dumiretso ng bahay pagkatapos ko dito. Tugon ni Enrique. Kung gusto mo eh, doon ka na lang muna ulit sa apartment ko magpalipas ng gabi pagkatapos ng party. Mas malapit naman kasi yung apartment ko kaysa sa uwian mo. O kaya ganito na lang, ipagluto na lang kita ng masarap na dinner. Anong gusto mo? Tanong ko. Eileen ano ba? Sinabi ko na nga na hindi mo na kailangan gawin yon hindi ba? Bingi ka ba o tanga ka lang talaga? Kaya hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Kanina pa kitang pinapaalis pero hindi ka man lang nakakaramdam. Biglang sigaw niya sa akin. Natulala talaga ako sa kanya at nang makita niyang medyo naluluha na ang mata ko ay nag-alala na rin siya. Sorry, hindi ko sinasadya. Uminit lang ang ulo ko. Ang dami kasing ginagawa dito kaya nag, napagtaas ang ng boses. Pa- pasensya ka na. Ang wika ni Enrique. Hindi okay lang. Huwag kang mag-sorry, kasalanan ko naman talaga. Sige, una na ako. Ingat ka sa pag-uwi mo mamaya. Bye. Tugon ko sa kanya. Papadudot na pahiya talaga ako sa ginawang pagsigaw ni Enrique sa akin sa loob ng opisina. May iba pa kasi kaming katrabaho na nandon at pinagtitinginan na kami. Kaya nagmamadali na akong umalis pagkatapos kong magpaalam. Dumiretso pa rin ako sa despedida party ni Sir Matt dahil gusto kong makausap si Jessica. Gusto at kailangan ko ng isang kausap. Sinabi ko na kay Jessica ang nangyari. At habang umiinom ako ng alak ay umiiyak akong Nagkukwento para akong bata na nagpipigil na humagulhol. Mabuti na lamang at nasa sulok lamang kami ng resto bar at ng iba naming mga kaopisina at busy sa kanyang pag-inom ng alak at pagkain. Pero alam mo kung ano ang mas masakit sa nangyari papadudot. Nang makita kong sabay na dumating sa resto bar sina Enrique at Trina. Kaya pala niya ako pilit na pinapaalis kanina para masabayan niya si Trina papunta doon sa resto bar. Nang makita ko sila ay lalong gustong sumabog ng mga luha ko. Parang gusto kong magwala dahil sa sakit na nararamdaman ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko at ayaw ko nang gumawa ng eksena. Ayaw ko nang mapahiya kaya naghintay na lamang ako ng pagkakataon para mas solo si Enrique. At nangyari yon nang makita ko siyang pumuntang mag-isa sa smoking area. Papadudot na kainom ako ng alak pero hindi ako lasing ng gabi na yon. At alam ko na kailangan talaga naming mag-usap ni Enrique. Kailangan naming magkaliwanagan na dalawa. Ano ba talagang gusto mo? Sabihin mo na kaagad nang hindi nasasayang ang oras ko sa iyo. Naiinis na sabi ni Enrique dahil ayaw ko siyang pabalikin sa loob ng resto bar. Ikaw, ano bang trip mo? Bakit bigla-bigla mo na lang kung lalandiin tapos eh iiwan na lang sa ere? Naiiyak na rin na tanong ko. Huwag ka nga mag-imbento ng kwento. Never kitang nilande at kahit kailan hindi kita iniwan sa ere. Tanggi naman niya. Hindi talaga. Pero eh, ano itong ginagawa mo. Yung mga pag-iwas mo sa akin. Yung hindi mo pagsagot sa mga tawag at text ko. Tapos eh bigla-bigla na lang nakikita ko na dinidikita mo yung si Trina na yan. Na ginagawa mo na sa kanya yung mga dating ginagawa mo sa akin. Sigaw ko sa kanya. Eh ano ba sa'yo? Wala ka nang pakialam doon dahil wala naman tayong relasyon, hindi ba? Giit pa niya. Oo wala nga. Pero alam mo kung anong meron sa atin dalawa. Alam mo ang totoong dahilan kung bakit nagkakaganito ako ngayon, Enrique. Sagot ko sa kanya. Ano ba kasing akala mo? Feeling mo ba tayo na na nililigawan kita? Na gusto kita? Pwes mali ka nun, Eileen. Yun ang nararamdaman mo pero hindi yun ang intensyon ko. Eileen, akala ko naman kasi malinaw sa iyo ang lahat. Wala sa plano ko na magkagustuhan tayo o magkaseryosohan. Wika niya na lalong nagpaiyak sa akin. So ano lang palang gusto mo? Magtikiman lang tayo ganon? Eh gago ka pala talaga eh. Sigaw ko sa kanya. Gago na akong gago. Akala ko naman kasi malinaw sa iyo ang lahat. Akala ko game na game ka kasi sinasakyan mo lahat ng trip ko. Saka pwede ba? Hindi ko naman sinasadya na magkagusto ka talaga sa akin. At malay ko ba na nagkakandara pa ka sa akin ng ganyan? Ang alam ko lang game ka sa lahat ng gusto ko na mangyari. At isa pa, bakit ba nagagalit ka? Nag-enjoy ka rin naman hindi ba? Kaya wag mong isisi sa akin kung nagkagusto ka naman sa akin. Dahil kahit kailan, hindi ko sinabi sa iyo na gusto kita. Sigaw niya kasunod noon ay ang malakas sa sampal ko sa kanya. Grabe, ang kapal ng mukha mo Enrique. Ang kapal ng mukha mo para sabihin ang mga yan. Binigay ko ang lahat sa iyo. Ginawa ko lahat ng gusto mo. Panunumbat ko sa kanya. Eileen, alam mo na hindi kita pinipilit at kagaya ng sinabi ko kanina pareho natin ginusto lahat ng nangyari. Mas nag-enjoy ka pa nga hindi ba? Pag-uuyam niya. Kung may mas nag-enjoy sa atin, ikaw yon. Sino bang request ng request na pumunta ka sa apartment? Hindi ba ikaw naman ang nagpipilit sa sarili mo? Dahil gusto mong palagi may mangyari sa ating dalawa? Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na ako pa ang mas nag-enjoy? Wow, ang kapal naman ng mukha mong animal ka. Alam mo kung mas nakilala ko lang kagad ang kababuyan at kabahuan ng ugali mo. Kahit gaano kakagwapo yung mukha mo, hinding hindi ako magkakagusto sa'yo. Mas mabaho pa sa nabubulok na basurang ugali mo Enrique. Nakakasuka ka. Sigaw ko pa sa kanya. Papadudot wala na yatang masasakit pa kapag nalaman mo na ginamit ka lamang talaga ng taong mahal mo para sa pansarili niyang kaligayahan. Sa mahigit na kalahating taon ang pagdadate namin ni Enrique ilang beses din may nangyari sa aming dalawa at sa loob pa ng apartment ko sa tuwing pupuntahan niya ako doon. Tanga na akong tanga. Wala eh, nagmahal lang ako. Kaya nagpakatanga. Ibinigay ko ang lahat sa kanya pati na ang sarili ko habang umaasa na sana ay sabihin niya sa akin na mahal din niya ako. Na kahit kailan pala ay walang pag-asa na mangyari. Dahil para sa kanya ay larong tikiman lang ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko yon nahalata kaagad. Na wala pala talaga siyang balak na seryosohin ako sa umpisa pa lamang. Hindi ko naisip na kaya pala ayaw niyang ipaalam sa kahit na sinong kaopisina namin na nagpapalipas siya ng gabi at mga araw sa apartment ko. Na kaya pala ayaw niyang malaman ng iba na meron talagang namamagitan sa aming dalawa dahil wala talaga sa plano niya na seryosohin ako. Pagkatapos ng gabi na yon ay hindi na kami muli pang nagkibuan ni Enrique sa loob at labas ng opisina. Maliban na lang kung tungkol talaga sa trabaho ang kailangan naming pag-usapan. Nalaman ko rin mula kay Jessica na nililigawan na rin pala niya si Trina. At kung seryoso man siya o hindi sa pagkakataon na ito ay wala na akong pakialam pa. Papadudot alam kong marami ang naiinis sa kwento na ibinahagi ko ngayong tanghali dahil sa sobrang pagpapakatanga na ginawa ko para lamang sa lalaking minsan ay minahal ko. Pero sa maniwala kayo at sa hindi ay nakamove on ako. Kahit halos dalawang buwan pa lamang ang nakakalipas mula na mangyari ang naging confrontation naming dalawa. Siguro ganun talaga. Kapag nalaman mo kung gaano kabaho ang ugali ng isang tao, mabilis na mawawala ang pagmamahal na nararamdaman mo sa kanya. At mabilis yung nangyari sa akin, oo nasaktan ako. Sobra-sobra. Pero alam ko na mas masasaktan ako kung patuloy ko pang mamahalin ang isang kagaya ni Enrique. Kaya sinimulan ko at pinilit ko na siyang alisin sa buhay ko. Dahil ni Katiting ay wala ng dahilan para mahalin ko pa siya. Papadudot maraming salamat sa pagbabasa nitong sulat ko at sana ay may natutunan ang ating mga ka-online sa kwento ng buhay ko. Kahit nakakainis talaga ang naging kabuuan nito. Ang mahalaga naman sa bawat katapusan ay natututo pa rin tayong bumangon at lumaban para sa sarili natin. Lubos na gumagalang Eileen. Sadyang mahirap basahin ang uh, ibang tao pagdating po sa pag-ibig at minsan nakala natin seryoso na sila yun pala eh laro lamang ang lahat para sa kanila. Kaya may mga taong nahuhulog ng wala sa oras at uh, nasasaktan lalo na kapag hindi sila sinasalo. Marami kasi tayong ini-invest pagdating sa relasyon. Iwala, panahon at pagmamahal kaya lang madalas ay hindi lahat ng iyon ay nasusuklian po ng tama. Maraming salamat kay Eileen sa pag-share mo ng iyong kwento sa araw na ito at ang ah, bawat kirot at paghati ng ating buhay ay palaging may naiiwan na aral. Nakakatuwa na malaman na patuloy ka pa rin sa pagiging matatag at alam ko na darating ang araw na makikilala mo ang taong para sa iyo na hindi ka sasaktan at mamahalin ka lamang sa panghabang buhay. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga Laging may lungkot at saya Sa Papa Dudut Stories Laging may karamay ka namang kaibigan Dito ay pakikinggan ka Sa papadudod stories Kami ay iyong kasama